Заместник министър-председателят и министър на финансите Людмила Петкова ще е председател на Националния съвет за хората с увреждания, реши правителството. Заместник-председатели ще бъдат министърът на труда и социалната политика Ивайло Иванов и министърът на здравеопазването Галя Кондева Манкова. Останалите представители на държавата в съвета са по един заместник-министър от всяко министерство. Националният съвет за хората с увреждания е консултативен орган за осъществяване на сътрудничество при разработване и провеждане на политиката за правата на хората с увреждания към Министерския съвет. В него освен представителите на държавата участват и национално представителните организации на и за хората с увреждания, национално представителните организации на работниците и служителите. Национално представителните организации на работодателите и Националното сдружение на общините в Република България.